Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ 1993 թվականի մարտյան ռազմագործողությունները Արցախյան գոյապայքարի տարեգրությունում։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարում Արցախում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրը Արամ Մանուկյանի տեղն ու դերը Հայաստանի անկախության կերտման գործում։ Գիտնական ու խորհրդային միության ինժեներատեխնիկական ծառայության գեներալը Տիգրան Մելքումյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում կրկին ապատեգատվություն է տարածել այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտի 13-ին եւ լույս 14-ի գիշերը, ինչպես նաեւ մարտի 15-ին բարբերաբար կարակեն բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Այս մասին համապատասխան հաղորդագրություն է տարածել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները բարբերաբար կրակ են բացել Արցախի հանրապետության մարտունու եւ Ասկերանի շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Նշված է տարածած հաղորդագրություններում։ Ավելին, Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ մարտի 15-ին ժամը 11-ի սահմաններում ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի հերթապահ մասում հաղորդում է ստացվել, որ Ամարասի հովտի Խազազին Տակոչո տեղանքի հարակից խաղողիայի գիներում երեք քաղաքացի հետ մանաշխատանքներ կատարելիս հայտնվել են հարակից ադրբեջանական մարտական դիրքերից ռադիկային զինատեսակներով արձակվող անկանոն կրակոցների տակ։ Կրակոցների հետևանքով դադարեցվել է գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Դեպքի մասին տեղեկությունները փոխանցվել են ռուսական խաղապահ զորակազմին։ Միաժամանակ շարունակելով տասնամյակներով որթեգրած իրապակառուցողական քաղաքականությունը, ընդնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան տակ, բայց իրականում բոլորիս հասկանալի քաղաքական պատճառներով ավելի քան 3 ամիս է Ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը՝ Բերձորի միջանցքը։ Դրանով իսկ խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պաշտաճ օգնության, սնվելու եւ հումանիտար մյուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Իդեպ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակում Փետրվարի 22-ին Հաագայի դատարանը հրապարակեց որոշումը, ըստ որի Ադրբեջանը պարտավոր է ձեռնարկել իրենով պայմանավորված միջոցները Լաչինի միջանցքով մարդկանց ու բեռների անխափան շարժ երկու ուղղությամբ ապահովելու համար։ Դատարանը համարում է, որ սննդամթերքի դեղորայքի պակասն անուղելի հետևանք կարող առաջացնել մարդկանց կյանքի համար։ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախայության նկատմամբ իրականացող շրջափակման քաղաքականությունը, որը նպատակաուղված է երկրամասի հայաթափմանն ու էթնիկ զտումներին, լրիվությամբ համապատասխանում է մասնագիտական գրականության մեջ մատնանշվող պատերազմական այնպիսի գործողությունների հետ, որի վերջնական նպատակը ռազմականին բնորոշ սեփական պատկերացումներին համապատասխան իր արժեվ դրված խնդիրների լուծումն է։ Այսինքն միջազգային իրավունքի համաձայն շրջափակումը եւս պատերազմի ձև է, որի կասեցման ուղղված միջազգային ամենատարբեր կառույցների պետությունների ու հասարակական քաղաքական գործիչների կոչերը առեսօր շարունակում է անտեսալադ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Արցախյան գույապայքարի 30-ամյա տարեգրությունը 1993 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերը մարտական գործողություններ են ծավալել Մարտակերտի շրջանի տարածքի ազատագրման եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի Լաչին-Քելբաջարյան խմբավորման ջախջախման նպատակով։ Ռազմական գործողության հաջորդ փուլը Մարտակերտի շրջանի արևմտյան մասի ազատագրումն էր։ 30 տարի առաջ այս օրերին 1993 թվականի գարնանը նախապես մանրակրկիտ ու գրագետ մշակված ռազմագործողության պլանի համաձայն հայկական ուժերը երեք ուղություններով գրոհեցին ադրբեջանական ворչի վերածված Քելբաջարի ուղությամբ 1993 թվականի մարտի վերջին իրավիճակը կտրուկ սրվել էր հյուսիսարևմտյան ճակատում ադրբեջանի լաչին Քելբաջարյան խմբավորումը հյուսիսարևմտյան եւ հարավարևելյան ուղություններից սկսեց թիկունքային հոշկու հարձակողական գործողություններ ծավալել Մարտակերտի եւ Լաչինի շրջաններում տեղակայված հայկական ուժերի ուղությամբ։ Ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարության արժեվ խնդիր դրվեց վնասազերծելու Քելբաջարում եւ Լաչինում տեղակայված քրակակետերը ջաջախելու Լաչին-Քելբաջարյան խմբավորումը։ Քելբաջարի ռազմական գործողությունը թելադրված էր Մարտակերտի շրջանում ազատագրական մարտեր մղող Արցախյան ինքնապաշտպանական ուժերի թիկունքն ապահովելու նկատառումով։ Ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարությունը գիտակցում էր ձեռնարկող ռազմագործողության բարդությունը։ Այստեղ ամեն ինչ դրվում էր զոհասեղանին, բանջվում էր ուժերի գերլարում, բարձր կարգապահություն, ռազմավարության հմտության եւ ինքնազոհության պատրաստակամություն։ Մարտակերտում փոքրատիվ ուժերով, բայց արդյունավետ պաշտպանություն կազմակերպելուց հետո հայկական ուժերը 1993 թվականի մարտի 27-ին կանխարգելիչ հարվածներից իվրետանային նախապատրաստությունից հետո ձեռնարկեցին Քելբաջարի շրջանի հենակետերի վնասազերծման եւ Լաչինի շրջանի հակառակորդի վերահսկողության տակ մնացած տարածքների ազատագրման ռազմական գործողությունը մի քանի ուղություններով Մարտակերտի, Մարտունու եւ Շուշիի պաշտպանական շրջանների կողմից համատեղ անցկացված կայցակնային ռազմական գործողությունն ավարտվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի Լաչին Քելբաջարյան խմբավորման ջախջախումով։ Ազատագրվել են երկու տասնյակից ավելի գյուղեր, ռազմավար վերծվել զենք ու զինամթերք, մարտական տեխնիկա եւ մեքենաներ։ Օմարի Լերանսկի վրա սահմանվել է կայուն վերահսկողությունը։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Արցախի Մարտունու շրջանում հրադադարի ռեժիմի խախտումների արձանագրվել։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորախմբի մարտի 14-ի եւ 16-ի տեղեկագրերում։ Դժասներ չկան։ Այս փաստով ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի հետ ուսումնասիրություն է անցկացնում։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների կողմից 30 դիտակետերում իրադրության շրջօրյա մոնիթորինգ եւ քրակի դատարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Երեք երթուղիներով բարեկեցություն է իրականացվել Մարտակերտի, Մարտունու եւ Շուշիի շրջաններում։ Հումանիտար բեռներով ռուսական խաղապահ զորախմբի մի քանի ավտոշարասյուների ուղեկցությունը ապահովել Երևան-Գորի Ստեփանակերտ երթուղով։ Նշում է նաեւ, որ ռուս խաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է բանակցային գործընթացը հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհով ավտոմոբիլային տրանսպորտի ախոչնդոտ շարժը վերսկսելու վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր հայրը։ 1879 թվականի մարտի 19-ին Շուշիում ծնված Սարգիս Հովանիսյանը հետագայում պետք է ամբողջ հայությանը հայտնի դառնար մեկ այլ անունով՝ Արամ, Արամ Փաշա, Արամ Մանուկյան, Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր հայր։ Արամ Մանուկյանը, որը նրա հեղափոխական անունն է 1904 թվականից, սովորել է Շուշիի թեմական դպրոցում։ 1901 թվականին ավարտել է Երևանի թեմական դպրոցը։ 1901-ից 1903 թվականներին ուսակցության հանրարությամբ աշխատել է Բաքվում, Գանձակում, Թիֆլիզում, Ալեքսանդրապոլում։ 1903 թվականին Կարսից զենք զինամթերք եւ կամավորական խմբեր է փոխադրել Արեմտյան Հայաստան։ 1904-ից 1908 թվականներին գործել է Վանում, ապա Ուրդու քաղաքում զբաղվել ուսուցչությամբ, այնուհետև 2 տարի ապրել է Ժնևում։ 1910 թվականին վերադարձել է Վան, դարձել վասպուրականի հայության ամենաճանաչված գործիչներից։ Հայոց մեծ եղերնի ժամանակաշրջանում Արամը կազմակերպեց Լիվիդիսկ առաջարկությամբ ստեղծված բազմակուսակցական հայիկնապաշտպանական զինվորական մարմնի հետ ղեկավարեց Վանի 1915 թվականի ապրիլյան ինքնապաշտպանությունը։ Վանի ինքնապաշտպանության հաղթանակից հետո Արամ Մանուկյանը նշանակվեց Վանի նահանգապետ, որով էլ սկսվեց նրա պետական գործունեությունը։ Արանի գլխավորությամբ վասպուրականի հայությունը ձեռնամուխ եղավ թուրք քրդական ավազակախմբերից նահանգի անվտանգության ապահովման հայկայված տնտեսության վերականգնման, գաղթականության խնամքի, օրինականության եւ կարգկանոնի ապահովման եւ այլ խնդիրների լուծմանը։ 72 օր գոյատևած վայրի նահանգապետությունը հետագայում մանուկային օգնեց անկախության վերականգնման հարցում եւ դարձավ հայոց պետականության նախատիպը։ 1916-ից 1917 թվականներին Անուկյանը եղել է Թիֆլիզի ազգային բյուրոյի անդամ։ Զբաղվել է հիմնականում արևմտահայ գաղթականության հարցերով մեծապես նպաստել է 1917 թվականի մայիսի 2-ից 11-ը Երևանում կայացած արեմտահայերի առաջին համագումարի կազմակերպմանը։ 1917 թվականին որպես հայոց ազգային խորհրդի լիազոր ներկայացուցիչ Տիֆլիսից ժամանել է Երևան, գլխավորել նորաստեղծ հատուկ կոմիտեն, որն օժտված էր լայն լիազորություններով։ Նա բազմաթիվ կոչերով եւ ուղերձներով է դիմել հայ ժողովրդին, կազմակերպված պայքար մղելու, սեփական ուժերին վստահելու, թուրքական հարձակումներից երկրի պաշտպանությունը նախապատրաստելու համար։ Ամեն ոգի մասին է մտածում։ Երկրի սահմաններից այն կողմ եթե նայող կա, նայում է միայն հանուն իր շահերի։ Ոչ ոք ոչ մի մարդ չի ուղարկի տաշկական ճակատ տուն գնացող ռուսներին փոխարինելու համար։ Եթե ընդհանուր ուժերով ճակատ պահելու խոսք է լինում, դա լոկ խոսք է, զուրկ իրական հիմքից ու անկեղծությունից։ Հայերով ոչ ոք չի հետաքրքրվում շոշափելու օգնություն հասնելու մտքով։ Դրա հակառակը կա դավադրական վերաբերմունք։ Մենակ ենք եւ պետք է ապավինենք միայն մեր ուժերին, թե ճակատը պաշտպանելու եւ թե երկրի ներսը կարգ հաստատելու համար։ Այսպես է արտահայտվել Մանուկյանը Երևան ժամանելուց հետո։ Դժբախտաբար 100 տարի անց Արամ Մանուկյանի այս խոսքերը չեն կորցրել իրենց հրատապությունն ու արդիականությունը։ Կովկասյան ռազմաճակատում 1918 թվականի հունվարի 28-ից հարձակման անցած թուրքական բանակը գրավեց Արեմտյան Հայաստանը ու մտեցավ Արևելյան Հայաստանին։ Երևանի նահանգի իշխանության հետագա ուժեղացման նպատակով 1918 թվականի մարտի 24-ին Երևանի բնակչությունը, Զորքը եւ Հայոց ազգային խորհուրդը Արամին իր կամային հատկանիշների շնորհիվ ընտրեցին Երևանի նահանգի դիկտատոր, նրան օժտելով անսահմանափակ լիազորություններով։ 1918 թվականի մայիսյան ճակատագրական ծայրահեղ ցաներ օրերին, երբ թուրքական զորքերը ներխուժեցին Արարատյան դաշտ եւ երբ դրված էր հայ ժողովրդի լինել չլինելու հարցը, Արամը կարողացավ իր շուրջը համախմբել նվիրյալ այլ գործիչների ու ժողովրդի մեջ բորբոքել պայքարի ոգին։ Հայ ժողովրդին ուղված իր ճառում նա կոչ արեց՝ ցույց տանք աշխարհին, որ հայը ազատ անկախ ապրելու իրավունք ունի։ Այժմ կամ երբեք Արդյունքում կազմակերպվեցին Սարդարապետի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերը, որոնք էլ հնարավոր դարձրին Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծումը։ Մանուկյանը Սարդարապետի եւ Բաշապարանի ճակատամարտերի ժամանակ ապահովել է հայկական բանակի թիկունքի անվտանգությունը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության հրշակումից հետո ղեկավարել է երկիրը մինչև հուլիսի 23-ը, մինչև Թիֆլիզում ստեղծված Հայաստանի կառավարության ժամանումը Երևանում։ Մանուկյանը Հայաստանի առաջին հանրապետության փաստացի հիմնադիրն է։ Նա նոր կառավարության մեջ ստանձնել է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը, որի իրավասության տակ էին նաև լուսավորության, հաղորդակցության, բարենավորման ու խնամատարության ոլորտները, տեղական իշխանությունների ձևավորումը։ Մանուկյանը մեծ ջանքեր է գործադրել հանրապետությունում բարենային ճգնաժամը մեղմելու, գրագորությունների լեզուն հայացնելու, 100 հազարավոր փախստականների եւ որբերի կացությունը հնարավորինս բարելավելու համար։ Նրա միջակայք մասնակցությամբ երկիրը ձերբազատվել է հայոց պետականության նկատմամբ ճշտամաբար տրամադրված մահմեդականներից։ Մեծապես Արամի ազնուրած աշխատանքի շնորհիվ հաջողվեց կարճ ժամանակում ստեղծել պետական իշխանության մարմիններ, կանոնավոր հայկական զորք, երկրում հաստատել կարգուկանոն, ճնշել թուրք-թաթարական հակահայկական հակապետական շարժումները, մեղմել պարենային ծանր դրությունը։ 1919 թվականի հունվարի 29-ին այս ժողովրդի մեծագույն զավակն ու ազգային հերոսը մահացավ բծավոր տիֆից։ Ըստ ժամանակակիցների Արամ Մանուկյանի հուղարկավորությունը իսկական համաժողովրդական սուքի է վերածվել։ Հանրապետության հիմնադրի հուղարկավորության ժամանակ Նիկոլ Աղբալյանը արդյունքն աշքերին ասել է պատմական դարձած հետևյալ խոսքերը. Երբ գիշերը գա, մտեք ձեր հոգու սենյակն ու խոսեք ձեր խղճի հետ եւ ասեք. արդյոք աշխատել եք հայ ժողովրդի համար ինչպես Արամը։ Եղել եք այնքան ազնազող, որքան Արամը։ Տվել եք ձեր ամբողջ կյանք հայ ժողովրդին ինչպես հարամը։ Գիտնականն ու գեներալը Խորհրդայի միության ինժեներատեխնիկական ծառայության գեներալ-մայոր Տիգրան Մելիքսեթի Մելքումյանը ծնվել է 1902 թվականի մարտի 15-ին Մեղրիում։ Հայրը Ուսուցիչ Մելիքսեթը դժվարությամբ էր հոգում ընտանիքի հոգսերը եւ ստիպված տեղափոխվել է Աշխաբադ։ Այստեղ էլ Տիգրանը սովորել է պետական գիմնազիայում։ 1919 թվականին մեկնել է ծառայության կարմիր բանակի շարքերը։ Զորացրվելուց հետո սովորել է Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում եւ հաջողությամբ ավարտել նույն տեղում աշխատել որպես ասիստենտ։ 1932 թվականին Մելքումյանին որպես ներքին արման շարժիչների մասնագետ հրավիրել են աշխատելու Մոսկվայի քաղաքացիական ավիացիայի գիտահետազոտական ինստիտուտում։ Միաժամանակ դասավանդել է Մոսկվայի Ժուկովսկու անվան ռազմաօթային ակադեմիայի շարժիչների տեսության ամբիոնում։ Ավիացիայի զարգացման գործում նշանակալի ծառայության համար 1940 թվականին նրան շնորհվել է դոկտորի գիտական աստիճան եւ գնդապետի կոչում։ 1941 թվականին նշանակվել է ամբիոնի վարիչ, ստացել պրոֆեսորի կոչում։ Մոտորաշինության բնագավառում կատարել է բազմաթիվ ուսումնասիրություններ եւ ունի գիտական ներդրումներ։ Պատերազմի տարիներին Տիգրան Մելքումյանը նախ շարունակել է աշխատանք ակադեմիայում գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնել ռազմաճակատին օգնելու համար։ Ժամանակ առ ժամանակ մեկնել է գործող բանակ նորարարական լուծումներ տալու շարժիչների աշխատանքին, որի արդյունքում 40% բարձրացել է P8 և Yer2 ռմբակոծիչների գործնական թռիչքների հեռավորությունը։ Այս աշխատանքների համար 1943 թվականին ստացել է իր առաջին պետական մրցանակը։ Այնուհետև Տիգրան Մելքումյանը մասնակցել հայրենական պատերազմին Մարտանչեր ռազմաճակատում ռմբակոծիչ ավիադիվիզիայում մնալու մինչև 1945 թվականի մայիսին։ Պատերազմի ավարտից հետո կրկին վերադարձել է գիտական ու դասախոսական աշխատանքի։ Նա ավիացիոն մոտորաշինության ինստիտուտի պետն էր եւ ռազմաօթային ակադեմիայի ամբյոնի ղեկավարը։ Ավիացիոն մոտորաշինության ինստիտուտում կատարած արդյունավետ աշխատանքների համար Տիգրան Մելքումյանին շնորհվել է պետական մրցանակ եւ գիտության ու տեխնիկայի վաստակավոր գործչի գոչում։ Նրա աշխատանքները վերաբերում են մխոցավոր, գազատուրբինային, եւ երթերային շարժիչների տեսությանը, շարժիչներում միջուկային էներգիայի օգտագործման հարցերին։ Մշակել եւ փորձարկել է D11 դե օթային հովացումով ԽՍՀՄ-ում առաջին ավիաշարժիչը։ Ավիացիոն մոտորաշինության ինստիտուտում կատարած արդյունավետ աշխատանքների համար 1949 թվականին նրան շնորհվել է ինժեներատեխնիկական ծառայության գեներալ-մայորի կոչում։ Արքեվատրվել է մի շարք շքանշաններով ու մեդալներով։ Մահացել է 1974 թվականի մարտի 4-ին Ռուսաստանում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։